Falënderimi i takon Allahut tebareke ve teala, ai i cili na jep të mirat vazhdimisht dhe na mron nga të këqijat. Përshëndetjet e Allahut xhallahu ala dhe mëshira e tij qoftë mbi më të mirin e pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë me të mirë deri ditën e Kiametit. Vazhdojmë me lejen e Allahut xhallahu ala në Komentimin e librit të hoxhës Muhammed ibn Abdul Wahhab Et-Temimi, Allahu e mëshiroftë, librin të cilin e ka titullu Kitabu Teuhid. Dhe përmendëm në fillim të derseve se gjashtë kaptinat e para janë bazë. Gjashtë kaptinat kush i ka kuptue, e ka kuptue librën, këto tjerat nëse nuk i ka kuptu ata, këta mundet ndoshta me ia dhon një pasqyrë prej pasqyrave të shirkut dhe se si njerëzit mashtrohen me fotografi të ndryshme të cilat shejtani i mashtron dhe i fut në në rrjetet e tina, mirëpo pa i kuptue gjashtë kaptinat e para, rregullat bazë, nuk ka mundësi mi kuptu këto. Andaj dijetarët kur e kanë spjegue, librën kitabu Teuhid, fillimin e kanë e kanë gjanu dhe janë, janë zgjeru ma, ma shumë, ndërsa kaptinat e ardhshme I kanë ra ma shkurt Pse? Ngase fotografitë e shirkut janë të shumta Ato janë pa numër Shejtani vazhdimisht vetëm shpik fotografi të ndryshme Ndërsa e ki kuptu ti definicionin e shirkut S'ki problem Sa herë që del një lloj i ri i shirkut Ti thu kjo është shirk Kjo është shirk Dhe s'ka nevojë sa herë që del e reja me kërkue A thua është shirk a nuk është Kjo është me rëndësi kaptinat e para Pra, ky Ebi Beshir el Ensari ka qenë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një nga udhëtimet e tina sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi një të dërguar. Pejgamberi Allahut e dërgoi një të dërguar një një njeri dhe e porositi. Tash hoxha e marr hadithin është argumentu me këta. Mos zgabo me e lan asnji qafore qafore në qafën e devës vetëm se ki me këput asnji qafore çka e shef në qafët e devës asnja mos e le pa e këput pse nga na e përmendëm se arabët janë friksu shumë prej të këqijave Dhe nuk kanë di qysh m'u mbrojt Janë kanë mushrik, pa dituri Nuk kanë pas dituri të pengamerve Dhe çka ju ka shpik shejtani n'koka Qysh m'u mbrojt pe, prej synit, prej mësyshit, prej të këqijave I kanë shpik disa sende Nja prej asaj çka i kanë shpik Kanë kqyr se, sende të vjetra Qysh është në deti Apo dikun kah shkun nëpër shpella Edhe ça kanë gjet prej kocive prej telave apo n'deti çka kanë gjetë diçka prej gocave, ku ta di çka prej sendeve të vjetra, i kanë marrë dhe ia kanë vendosë ose njeriut, ose fmiut, ose kafshës, edhe këta krejt me pretendimin se kjo mrun prej, prej këqijave. Pejgamberi sallallahu alaihi sallam ka ardhe i ka shrrënjos këto sende. La yebqayanna, hiç asnjë send mos gabo me lanë në qafën e devës. Asnjë send mos gabo me lanë në qafën e devës vetëm se ki me këput. Illa quti'at, vetëm se duhet këputur. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Thash se ata janë qenë dhe janë lidh për këto këto sende. Njeriu nëse nuk e njef Allahun xhelle ue ala, patjetër ka mu lidh te dikush tjetër dhe ka mu mbështet në ata. Ka mu mbështet në ata. Në këtë hadith dijetarët jashta temës që e ka pru hoxha se çdo shkak çka Allahu se ka caktu shkak është prej shirkut. Allahu e ka caktu për shembull El Fatihan shëruse. Kush e lexon Elhamdulillahi Rabbil Alamin deri Ghairil Maghdubi Alehim Waladdallin, kjo është prej rukjeve, prej leximeve, të cilat janë shëruse. Mirë, po kjo me lejen e Allahut xhelle ue ala ndodh. Kjo është sebeb që e ka caktu Allahu. Nëse dikush prej mendjes tij shpik sebeb, kjo është shirk. Kjo është shirk dhe ky shirk ndahet në dy lloje. Nëse mendon se kjo vetveti iu ndikon, kjo është shirk i madh dhe ai o kafir i dal nga feja Allahut xhelle ue ala dhe nëse mendon se kjo është vetëm sebeb, sikur sebepet tjera, mirëpo Allahu e ka n'dorë çështjen, atëherë kjo është shirk i vogël. Shirk i vogël dhe shirk i vogël është për ata se është Indirekt i është përngjasu me Allahun në ligjvënje. Nëse pyt dikush, mirë, çka ka, çka, prej ka është marrë shirku? Prej çka është marrë shirku kur ky thotë Allahu është ai cili i cakton sendet dhe bind që beson. Pse ko ka shirk i vogël? Kanë thonë dijetarët se ky i ka përngjasu me Allahun në ligjvënje. Çka ligjvënje? Allahu është ai çka e cakton, a asht sebep, a s'është sebep. Ti nuk je ai. Allahu e cakton që këta me konë sebep, kjo tjetra nuk është. Edhe Allahu është ai i cili çka don cakton dhe çka don nuk cakton. Ti kur me mendjen tane thu që kjo ka mundësi me mba dobi. Mirëpo normal thu Allahu nëse do, prap se prap ke ra në shirk të vogël, ngase ke caktu shkak që Allahu se ka caktu e shkak. Nga ky hadith, e nxjerrna edhe një dobi, që e ka nxjerrë dijetarët e hadithit, kanë thonë se ai i cili është i pari i popullit, Këto dijetarë kanë thonë, ennehu jenbeghi li kebiri lë kaumi, en jekune muraien li ahwalihim. Një prej dobive të hadithit është, se pejgamberi s.a.s. i ka kqyr krejt dhe është kujdes për çdo njeri. Për çdo njeri ka kujdes veçantë. Edhe kjo duhet me qenë prej, prej cilësive të besimtarit. M'u kujdes edhe për tjetrin dhe jo vetëm për vetveten, ndërsa veçanërisht ai cili është, i dijshëm në fenë e Allahut xhelle ue ala. I dijshëm në fenë e Allahut xhelle ue ala. Ngase është një mesele e madhe, nëse pytni se Allahu xhelle ue ala, me çka e ka lavdru pejgamberin sallallahu alejhi ue sallam në Kur'an? Ju e dini se pejgamberi sallallahu alejhi ue sallam ju kanë aj kamët prej adhërimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili ka bo ma s'shumti luftë në rrugë të Allahut xhelle ue ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i cili ka agjëru ma s'shumti, ka fal namaz ma s'shumti, ka urdhnu n'të mirë ma s'shumti dhe ka ndalu t'keqe ma s'shumti. Dhe çka të dush përmend prej veprave të mira, pejgamberi sallallahu është i pari. Mirëpo, kur e ka lavdru Allahu xhelle ue ala pejgamberin e vet sallallahu alaihi wasallam asnjë prej këtyne veprave s'i ka përmend. Po çka ka thonë, ve inneke le ala khulukin adhim. Vërtet ti o pejgamber, je me një edukat të lartë. Edhe Ibn Kajimi ka thonë, meditone këtë ajet. Se Allahu xhelle ue ala s'ka thonë, ti vërtet o pejgamber, ban namaz shumë. Ti vërtet o pejgamber, ban xhihad shumë. Ti vërtet o pejgamber, agjëron shumë. Dhe fal namaz nate shumë. E shumë e shumë prej veprave të mira, asnjë s'e ka përmend. Po ka thonë inneke le ala khuluqin adhim. Andaj Ibn Qayimi në këtë ajet ka thonë në Medarijus Salikin, ka thonë edukata është krejt feja. Edukata është krejt feja. Se Allahu xhelle ue ala kur i ka thonë ti je në edukatën ma të lartë, faktikisht krejt kto veprat e mira çka i ban ti përfshihen qëtu. Përfshihen qëtu. Andaj, dijetarët në këtë hadith e kanë nxjerr se i pari i njerëzve duhet m'u kujdes edhe për tjetër dhe ndërgjegja duhet me qenë aty ma, ma e lartë. Prej haditheve që i ka pru hoxha këtu për këtë mesele e, e Temaim, hajmalit, wa tiwla shirk, janë shirk. Do të sqarojmë çka është rukje, tamaim edhe tiwla. Rukje është prej fjalës raqa yarqi. M'i lexu dikujna diçka. M'i lexu dikujna diçka. Mirëpo dijetarët kanë thonë, ky hadith e ka për qëllim rukjet e shirkut. Ngase ne e përmendëm se lejohet me ixhma rukja, me ixhma dhe me hadithet e pejgamberit, sallallahu aleyhi sallem, e pse ka thonë me mësëm shirk rukjet, ngase arabt i kanë ba rukjet, thash me enigma, me fjalë çka nuk ka mundësi mi kuptu kërkush çka janë ato fjalë, e ato janë prej xhinve, ato janë prej shejtanve, që i bojnë xhinxhit e ndryshëm, ato nuk kuptohen farë fjalë janë këto, ndërsa ai pretendon se a tu shëru njeriun, këto janë prej shirkut, apo hajmalit e ndryshme, Nxërni mu kallxomni çfarë rukje bon. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon la ba sabiha ma lam yakun shirk. Ka thon s'ka problem për rukje derisa s'ka ta shirk. Edhe kjo hadith bashkohet me atë hadith dhe kuptohet kështu çështja. Rukjet çka kanë me Kur'an janë të lejume. Rukjet çka janë me diçka tjetër pos Kur'anit, normal në Kur'an futet edhe lutja e njeriu, nëse thot dikush, mundet mi bo lirisht dikujt rukje dikujna duke thon, o Allah shëroje. O Allah largoja sëmundjen, O Allah lehtsoja kjo nuk është shirk, se kjo dua e lejume. Mirëpo çka ka jashta kësajna prej sendeve të pakuptimta janë prej shirkut. Uet temaim janë hajmalit. Hajmalit janë shirk. Pos diçka prej tyre që kanë bo hilaf selefi. Ibni Mesudi, sahabiju, Ibni Mesud dhe nxonsat e tina krejt e kanë mendimin se s'lejohet hajmalia as prej Kur'anit. Hajmalitë e ndryshme nuk lejohen as prej Kur'anit. Ndërsa plot prej sahabeve dhe plot prej dijetarëve kanë lejue hajmalit me Kur'an të Allahut xhele ue ala. Dhe e kanë ba analogji krahasim me rukjen e Kur'anit. Kanë thonë nëse lejohet mi lexu njeriut Kur'an, atëherë lejohet edhe me ja dhon Kur'anin me një fletë dhe ai me majt me veti. Ngase ajo është fjalë e Allahut xhele ue ala, ndërsa Ma e mira të mirës është mi hik kësajna për shkak të polemikës. Ma e mira të mirës është mi hik kësajna për shkak polemikës. Dhe tiule, çka është tiule? Arapt e kanë pas zakon, i kanë vendos disa sende, kur kanë dasht një burrë dhe një gruje me ja shtu dashurien, bashkëshortëve në mes veti, Kur kanë dashtë, i kanë morë disa letra e disa budalallëqe, edhe kanë thonë, këta e vnon nja burri dhe nja gruja, edhe ju shtohet dashuria ndërmjet veti. Pejgamberi sallallahu alai sallam, ka dashtë me i çrranjos këto sende. Shirk ka thonë janë këto krejt. Këto janë shirk. Disa dijetarë e kanë fut këtu edhe ndrrimin e unazave. Disa djetarë, kjo është mirë këtu me, me cek, se disa djetarë kanë thonë, ndërimi i unazave që bahet prej burave dhe grave kur martohen, është prej shirkut. Mirëpo duhet pas parasysh, është prej shirkut nëse mendojnë se, nëse tërheqët unaza, atëherë fillon paksohet lidhja dhe dashuria. Kur mendojnë se nëse tërheqët unaza, apo kur njoni prej tyre e hek, kjo argumenton se Ka fillu m'u largu dashrija Apo dëshira për ta Atëherë kjo është shirk Ndërsa nëse e bojnë përngjasim me kufart ato e merr hukmin sipas përngjasimit pra prej haramit Kështu që rukjet Këto sende të cilat i vendosin burri dhe gruja për me shtu dashurinë Dhe hajmalitë e ndryshme të gjitha janë prej shirkut pos ata çka e ka lejue sheriati Ti lidhesh me hajmalien. Edhe rreziku çka është? Çka është rrezikshëm ajo çka ai njeri çka lidhet me hajmalia se ai qat stres të madh ka dhe mendon se bani e largoj hajmalien krejt këqijat kanë me godit. Kanë me u derdh si shiu mbi ta. Dhe kap stres i madh dhe friksohet shumë dhe shejtani e tmerron atë njeri. Dhe kjo është me çdo sen. Kjo është me me çdo sen. Sa që njerëzit, dijetarët Ibn Tejmija ka folë këtë çështje, sa që njerëzit edhe me sebepe të lejume, shejtani u ban frikë. Apo njeriu mendon se më qit prej, prej pune dikush, gazda të tmerrohet, se do të jesë pa, pa hongër dhe pa pi. Dhe se harron Allahun xhele ue ala. Dhe kjo është ajo shejtani. Dhe se shejtani nuk rri rahat, thash, shejtani e ka punë njeriun me qit në shirk, se gjynahet s'i interesojnë atina. Gjynahet s'i interesojnë se e di se Allahu xhele ue ala këtë ja fal gjynahet robit. Gjynahet nuk i interesojnë, madje ai e njeh natyrën e njeriut. E di se Allahu e ka caktu njeriu me kon gjynahqar. Edhe ai nuk shtihet me këtë natyrë që Allahu e ka caktue në librin e tina. Mirëpo po shtihet me këtë tjetrën. Çka i takon Allahu xhele ue ala dhe ti e njollos me shirk qysh kam marrë argumentet se sahabët kanë pas çështje prej shirkut që s'i kanë njoftë. Sahabët nuk i kanë njoft disa prej çështjeve. Andaj rrezikshmëria është ai i cili lidhet me diçka me këtë me këto sende të cilat janë sebepe. Po qofshin edhe sebepe që i ka lënë Allahu xhele ue ala, njeriu mbështetet dhe harron Allahun tebareke ue teala. Thot Hoxha Idha kane el muallaku min el Kur'an fe rakhasa fihi ba'du salaf. Nëse hajmaliat janë prej Kur'anit e përmendëm, thot Hoxha Muhammed ibn Abdul Vehab, nëse hajmaliat janë prej Kur'anit, thot disa prej selefit e kanë lejuar. Disa prej selefit e kanë lejuar dhe prej obligimit të diturisë është me tregue këta dhe nuk ban shpejtimi shpejtimi në dhanien e gjykimit ndaj atij i cili man hajmalia pa e qartu çështjen. Pa e qartësu çështjen, ndërsa gjithashtu duhet me pas parasysh se esenca është shirk. Keni parasysh esenca është shirk, ndërsa ka mundësi me qenë ajo e lejume. Ka mundësi me qenë ajo e lejume. Pastaj thotë hoxha e rrukje është ajo të cilat i kanë vendos ata për me u shërue, andaj e sqarum çka është rrukje edhe gjithashtu e sqarum çka është e, e tiuele. Thot hoxha, Ndoshta ki me jetue shumë gjatë. Fe ahbirin nase. Thot nëse jeton gjatë, kallzoju njerëzve. Lajmëroji njerëzit. Enne men akade lihjetehu. Kush e lidh mjekrën e tina. Arabt e kan pas zakon mi lidh mjekrat. Se ata i, i kanë pas mjekrat e gjata. Dhe i kanë lidh mjekrat me pej. I kanë lidh nyje. Nja e kanë ba prej kibrit Kur ka qenë i pari Dikush e ka lidhë që unë jam m'u dallu se unë jam i pari Dhe e dyta Nëse ka qenë shumë i bukur Dhe a friksu se mos goditet në bukurinë e tina a shëmtue E ka shëmtu veten Me kast që mos mirret Mos mirret në mësysh Me ato çka janë të dalura prej kafshëve. Të dalura prej kafshëve. Çka do që është prej bag, baglave apo kështu e me radhë prej kocive të kafshëve, se këto kanë qenë të arab të të njohura. Au adhmin apo me kocit. Çfarë do të kocit që qofshin? Fe inne Muhammeden beri ummin. Kalzoju se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dinsatun për qëtënve. A e kuptoni rrezikshmërinë e kësaj çka çka e përmendmi? Dhe këta nuk ban me thon dikush, unë s'noj hajmalia, as nuk mirëna me kësi sende, këto janë sende të vjetra, çka na intereson neve këto çështje? Çka na intereson? Jo, sot me mija njerëz dhe miliona njerëz i bojnë këto sende. Këto shia çka i shifni, çka janë me me me qindra mija shia, ato krejt janë e kanë qët smuje. Ata krejt e kanë qët smuje. Dhe çdo mushrik e ka kët smuje. E ka smujen e lidhjes së zemrës me dikan tjetër, pos Allahu Xhelle ue ala. Pos Allahu tebareke ue teala. Andaj Ibn Tejmija në Kitabul Iman, ka thonë, ata çka nuk e mësojnë imanin vazhdimisht, dhe nuk i nalën me mësue edhe me shtu imanin vazhdimisht, ka thonë ata nuk e kanë kuptu një çështje. Nuk e kanë kuptu një çështje, se shejtani në çast ta merr imanin. Në çast ta merr imanin qysh ka me ardh hadithi në një ngjarje nga ngjarjet e sahabeve. Me një çast sahabit e kanë gabu një shprehje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka qortu dhe ka thonë tash kjo shprehje është e shirkut. Kjo shprehje është e shirkut. Njerëzit një magjistar me ju dalë me thonë se unë e di të fshehtën, i sheh se me mija shkojnë e provojnë. Me provu është shirk. Me provu është shirk. Kjo rrezikshmëria e mos dijes së këtyre sendeve. Thot Said ibn Jubair radhiyallahu an, "Men qata tamimatan min insan" Kush ja hek një hajmali njerit, ja hek me zor. Ja merr. Kana ka adli raqaba. I llogaritet shpërblimi te Allahu xhallahu ala sikur me pas liru një rob. Sikur me pas liru një rob. Pse? Me liru një rob prej robërisë së dunjasë, ki shpërblim të madh te Allahu xhallahu ala. Nëse Allahu shumë shlyerje të mëkateve i ka bo me me lirim të robëve, me lirim të robëve. E pse Said ibn Jubair ka thonë kush ja hek ni hajmali njanit është sikur me e liru prej sikur me e dhon dhe me liru njanin prej robërisë se ti e liron prej zjarrit të xhenemit. Ti e liron atë njeri prej zjarrit të xhenemit Edhe e liron prej robrisë çka e ka Me at senin çka o lidh pos Allahu xhelle wa ala Çka o lidh pos Allahut tebareke wa teala Pastaj ka thonë hoxha në këto çka përmendëm Ka disa mesele Thot e para Shpjegimi se çka është rukje dhe hajmalia Na e shpjegum çka është rukje dhe çka është hajmalia Gjithashtu çka është et-tiuele Sende çka përdoren për shtimin e dashurisë mes burrit dhe gruas. Edhe duni me pas parasysh se shejtani ata sende që jau ka vendos njerëzve në të kaluarën, jau vendos edhe sot vetëm me ni fotografi ma t'zbukurume. Apo ma të modernizume. Ma të modernizume dhe njerëzt habiten. Dhe i bojnë këto sende. i bojnë këto sende. E treta, thot hoxha se këta sende trijat janë prej shirkut gajra pos asaj çka është bo istithna. Pos asaj çka sheriati e ka, e ka përjashtue. Sheriati e ka përjashtue. E katërta, thot hoxha, Ti je Zoti i njerëzve. Ente shafi, ti je ai i cili shëron. Shëroje kët të sëmurin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bo dua dhe i lejohet çdo njanit prej neve me bo dua çka t'i kujtohet. Çka t'i kujtohet me bo dua dhe kjo nuk është prej shirkut. E pesta është thot hoxha dhe duhet me ditë se hajmalia është prej sendeve të cilat është ba polemikë rreth asaj nëse është prej Kur'anit. Nëse është prej Kur'anit dhe ma e mira thot është me shku te fjala e ibn Mesudit se s'ban Ma e mira është me shku te fjala e ibn Mesudit se nuk ban fare Nuk ban fare pse ibn Mesudi ka thonë s'ban hiç Se e ka mor hadithin prej përjashta krejt komplet Hajmalit janë prej shirkut Hajmalit janë prej shirkut dhe rreziku është shumë i madh Pastaj ka thonë hoxha Rrezikshmëria dhe qortimi i madh dhe kërcënimi prej Allahu xhallahu ala për ata i cili lidhet me dikan tjetër pos Allahu xhallahu ala. Kush do që lidhet me dikan tjetër pos Allahu xhallahu ala, qof me një njeri nëse e ndjen mbështetjen tane tek një njeri tjetër, e ki lidh vetveten me dikan tjetër pos Allahu xhallahu ala dhe je rrezik me ra në shirk. Dhe je rrezik me ra në shirk, thot hoxha, vlera e madhe me ja hek dikujna hajmaliat. Me ja hek dikujna hajmalia dhe kjo është një mesele tjetër se ndonjëherë lejohet dikan hiç pa i tregu se është haram me ja hek. Dikush mundet me thon, a s'ban veç mi tregue? Kur e don dikan ja hek komplet. Kur e don dikan pastaj ja sqaron. I thu se kjo është në dobin tane me ta hek dhe jo me majt këto se rrezikshmëria është e madhe. Teberruk në gjuhën arabe është talebul bereke. Teberruk është e marrë prej fjalës bereke. Pra njeriu kur bën teberruk kërkon bereqet prej dikujna. Kërkon bereqet prej dikujna. Mënyra e shirkut për kërku bereqet është me shkue nëpër gurzi dhe nëpër pemë të ndryshme dhe nëpër asi skulptura dhe përmendore çë i vendosin njerëz dhe me shku mi prek duke lyp prej tyre bereqet. Mushrikëve a e shikoni Latin dhe Uzzën? A e shikoni Latin dhe Uzzën? Pra a e shikoni se çka jeni tu adhuru ju? A e shikoni ju se çka jeni tu adhuru prej gurave të cilat me durt e juve i kini vendos? Me durt e juve i kini vendos. Dhe këtu kur thojna me durt e juve se në tefsir ka ardh, a e shikoni çmendurinë e juve se si e adhuroni diçka çka me durt e juve e punoni. Allahu xhallahu ala e ka përmend për me jau zvoglue çështje. Dhe këtu futet çdo sen çka njeriu e vendos me dorën e tij pastaj adhuron. E çka futet në kët çështje? A nuk futet kushtetutat e ndryshme? A nuk futet diçka çka njeriu vetë me dorën e tij e vendos. Dhe pastaj thotë kjo është e shenjtë. Po qysh me pas qenë e shenjtë, qysh ka mundësi me u ndryshue. Se prej parimeve të atyre kushtetutave çka i vendosin është se pranon modifikim. Ça modifikim? Sot është bardhë nesër zi. Sot është në levërdin tonë nesër nuk është e ndrojna. E pastaj kjo është e shenjtë si ka mundësi? Efaraeitumul late wal uzza, i shikoni latat e juve dhe uzatat e juve, çka vet i vendosni pastaj i adhuroni. Dhe pastaj njerëzit mendojnë se në këto sende bahet polemik. Në këto sende bahet polemik dhe kena me përmend tash një hadith dhe një ngjarje me sahabët çka i ka ndodh se a ka mundsi njeriu i madh me ra mos mi kuptu këto sende. Prej ajeteve të mëdha, ajati Rabbihil Kubra. Pastaj i ka thon efaraejtumul-lata wal uzza. I ka thon ti o pejgamber, a i shikon se madhrinë e Zotit tan çka ka, e? sa madhrinë e madhe i ka, pastaj shikoi këto çka adhurojnë. Andej njerëzit kur s'e njohin Allahun xhel-le we ala, patjetër shejtani i ban me ra. Andaj palcë e adhurimit t'Allahut dhe ruajtja nga shirku është njohja e Allahut xhel-le ve ala. Njohja e Allahut tebareke ve teala dhe çka i takon atina dhe çka nuk, nuk i, i takon m'i përshkru Allahut tebareke ve teala. Hadithin cilin e ka përmend hoxha në këtë, në këtë mesele dhe është një hadith shumë i madh mbane mend dhe është shumë i dobishëm dhe ka dijetarë kanë fol gjanë e gat edhe në fikh edhe në kaptinën Dhe kemi qenë na Sahabi a po fol Ky nuk ka kon Seç thash çdo fjalë çka e përmendet Kuptone s'a kon sahabi Çka domethonë sahabi Një sahabi vlen ma, ma, ma, ma shumë se krejt haxhillarë çka ekzistojnë Një sahabi është ma i madh se krejt dijetarët çka ekzistojnë Sahabi i pejgamberit sallallahu alejhi ve sel-lem Thot kemi qenë të ri në islam Pra kemi qenë afër sa e kemi lanë kufrin A shikoni dëshira m'u lakmu te qafirat? Dëshira çka domethonë? Me lakmu te qafiri? Ça i tha pejgamberi sallallahu alejhi sel-lem? Allahu Ekber, tha Allahu a ma i madhi. Dhe kjo është fjalë e cila thuhet kur dikush ban diçka çuditshme. Allahu Ekber thuhet n'tri raste. Kur dikush dikush bën diçka të keqe, të madhe, e cila bëhet Allahu Ekber, po qysh ka mundësi me ba këta? Allahu Ekber kur gëzohemi për diçka dhe Allahu Ekber kur është diçka për m'u çudit. Sikur që thomi subhanallahu, sa e mirë koka, apo masha Allah, thuhet edhe Allahu Ekber. Mirëpo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thon Allahu Ekber prej mërzisë dhe veprës madhe çka e banën këta, mirëpo vepër jo e duhur. Inneha sunen, tha këto janë rrugët, rrugët e këqija. Kultum vel-ledhi nefsi bijedihi, thot, pasha atë në të cilin, është shpirti im në dorën e tina. Çka tha? Kema kalet benu Israel, kini thonë njëjtë qysh kanë thonë benu Israel. Kini thonë njëjtë qysh kanë thonë benu Israel. Li Musa kur i kanë thënë Musës ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kur e kanë kalu bijtë e Israilit populli i Musa alayhis salam e kanë kalu detin, kanë shpëtu pej Firaunit dhe taman kanë dalë n'bregdet e kanë pa një popull duke adhuru një viç. Edhe i kanë thënë Musës, sa kanë shpëtu pej shirkut, sa kanë hi n'Islam. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. O Musa, bana edhe neve një qësi viçi, një qësi zoti si kanë qëto. Pejgamberi s'a me përngjasoi fjalën e këtyne me të atyne. Kini thonë ju vallahi, siç kanë thonë benu Israel, bana edhe neve një zot, edhe pse këto s'lypën zot, apo, këto nuk lypën zot. Këto e patën, vetëm e pas një varëse, me, po, me lyp bereqet. kush tjetër. Edhe në këtë hadith, nëse meditojna gjatë, kena me gjetë shumë dobi. Shumë dobi të cilat i ka nxjerrë hoxha. E para është prej dobive se këta njerëz, sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi ve sallem, nuk e kanë synu me bo shirk. Thot hoxha Allahu e mëshiroftë dhe shihe se çfarë përnxjerrje dhe konkludimi i mirë. Ka thonë nëse sahabia, sahabët, se sahabia ka thonë hudethe u ahdi, jo, jo veç një njeri, shumë jena konë, jo veç një njeri, grup i madh jena konë, që e kena thonë këtë, këtë fjalë. Thot hoxha, nëse ata s'i kanë ditë qëto çështje, të tjerët pos tyre janë ma përparësor me qenë xhahila në çështjet e teuhidit. A po mujka sahabia me, me mos me i njoftë disa sende, po mujka, qe hadithi. A mundet një dijetar i madh mos me i ditë këto sende, mundet mos me i ditë. Edhe kjo është ajo të cilën na e thojna shpesh, argumentimi me fjalët e Allahu xhallahu ala, argumentimi me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me atë që kanë thënë sahabët. Dhe jo veç me atë që ka thënë një sahabi, po çka janë mbledh sahabët në çështje. Pse? A po muj, a po mujka edhe një sahabë me thënë një fjalë të gabume, mujka. A ban me pasu në qëkëtë sahabin qëkëtë fjalë? Jo, s'ka mundësi. Jo, nuk ka mundësi se çështja është e rrezikshme. E si, si ka mundësi dikan pos sahabijut? E si ka mundësi dikan pos sahabijut nëse s'bjen delil, nëse s'bjen argument të qartë nga Allahu xhallahu ala? Hala ma shpejt nuk ban me ia pranue atina fjallën. Thotë hoxha, e, Mesela e cila nxjerrna nga kjo është se ata sahabët kanë pas prej veprave të mëdha që jau fshin veprat e gabume, ka se Allahu xhallahu ala e ka e ka cek se radhiyallahu anhum raduan se ata janë njerëz të cilët Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun xhallahu ala, mirëpo Allahu tebareke ve teala me ligjin e tij absolut e ka bë që edhe ata me gabue për me qenë ligj i premë se s'ka mundësi njeriu me qenë argument në vetvete. Edhe nëse shkalla e tij është shumë e lartë. Edhe shkalla e tij është shumë e lartë. Po ajo çka është absolute dhe e paprekshme, la jetihil batilu min bejni jedejhi, wala min khalfihi, tenzilun min rabbil alemin. Allahu xhallahu ala ka thënë, ajo që nuk i vjen e kota prej para dhe prapa çka është tenzilun min rabbil alamin, veç ajo që ka zbrit prej Allahu xhallahu ala. Veç ajo që ka zbrit tenzil, tenzil Kur'an prej Allahut tebareke ve teala dhe ajo fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veç ajo është e paprekshme. Tjerat janë të prekshme. Tjera të çka mundet me ardhë batili Që kjo fjalë e sahabive, është batil, batil është Dhe s'ban me thonë, ej sahabi qysh pi thu batil Batil, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu Ekber, Allahu ma i madhi, kqyr çka thatë Kqyr çka thatë, fjalë e madhe Edhe kjo neve na ban me u trishtue Me u tmerrue Se një sahabi nëse nuk i din çështjet e na E na, e na nëse nuk ulmi m'i mësue me seriozitet çështjet, me lexue sirën e pejgamberit sallallahu alai sallam dhe mos m'u mirr me thashetheme dhe mos m'u mirr me mite dhe legjenda. Dhe mos m'u mirr me mite dhe legjenda. Thotë hoxha, edhe kjo është një mesele tjetër e madhe, e cila duhet me meditue dhe me u mësu mirë, enne nebije sallallahu alai sallam lem ja'dhurhum, se pejgamberi sallallahu alai sallam nuk i arsyetoi. Çka tha ka mujt mi thon pejgamberi sa a tash nuk nuk keni gabue se jeni xahila, nuk e dini këtë meselë ju. Se jeni t'ri tash sa keni hi në Islam. Jo, pejgamberi salem ja tha Allahu Akbar, innaha sunan. Tha Allahu Akbar, këto janë rrugica çka ju keni me pasue. Bile keni thon sikur që kanë thon benu Israil. Usame ibn Zeid kur i ka thënë pejgamberit sa pasi e ka vrarë një njeri pasi ka thënë la ilaha illa allah pejgamberi sa kur e ka treguar ngjarën vetëm ja përsëritke e qalte e qateltehu ba'da an qala la ilaha illa allah e vrajte masi tha la ilaha illa allah e vrajte masi tha la ilaha illa allah çka tha Usamja tha vallahi qaq shumë më përsëriti pejgamberi sa dhe qaq shumë u ngushtova saqë dëshirova dhe shpresova ah sikur ta kisha pranuar islamin sot se e kanë qortimi i pejgamberit salem ka qenë i madh tek ata dhe kjo mesele duhet me, me u meditu mirë se pejgamberi a.s. nuk ju ka thonë ju jeni të arsyetuar me injorancë këto nuk janë mesele çka arsyetohet njeriu me injorancë as Allahu xhelle ue ala popullin e musës kur kërkun pasi hinën në islam dhe i shpëtoi prej firaunit nuk kërkun Nuk vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë Aliut, ky mushriku jehudi, ka thënë nuk vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala pa e shti n'tok, ja fillut ju me u përla për hilafetin. Kan me vnu, a Ebu Bekrin a dikan tjetër. Çka i tha Aliu? Dhe kjo ka qenë prej zgjuarsisë të madhe të Aliut, tha juve ala pa ju ter kamt prej detit, thatë o Zot bana ni viç sikur ato çka e kanë ni viç. Hala pa ju terë kamt prej detit Mu sa kanë dalë prej Firaunit Ka thënë menjëherë o Zot bana një viç E ka, e ka kthye demant jehudit Mirëpo kjo është një mesele e madhe Se njeri edhe pse hin n'islam Edhe pse hin n'islam Se sahabia ka hi n'islam Sahabi plot Mirëpo s'i kanë ditë meselet e shirkut plot Mirëpo nëse thuhet këtu, a kanë bërë ata shirk? Ne themi s'kanë bërë ata shirk, disa dijetarë kanë thënë s'kanë bërë shirk, pse se ata kanë kërkuar dhe nuk e kanë bërë. Kanë kërkuar dhe nuk e kanë bërë dhe kanë thënë dijetarë, nëse kishin bë pas ndalesës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kishin qenë mushrik dhe s'kishte shikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pse kanë qenë sahabe thotë e meselja tjetër e cila është e madhe se E çështja madhështore e cila është se njerëzit shumë shpejt kërkojnë të adhuruar tjetër pos Allahut xhelle ue ala. Hoxha thotë e ka nxjerrë këtë mesele, njerëzit shumë shpejt kërkojnë tjetër pos Allahut xhelle ue ala. Dhe kjo është prej çkajt, prej mosnjohurisë të cilën e ka ndaj Allahut tebareke we taala dhe pastaj hoxha ka nxjerrë edhe mesele të tjera do t'i përmendim në ligjëratën e ardhshme lusim Allahun tebareke we taala që të na çelësit ndaj mësimit të teuhidit dhe mos të na bëjë prej atyre të cilët njollosen me shirk dhe ata nuk e dinë lusim Allahun tebareke we taala që të na shtojë zellin me mësue librin e Allahut xhelle ue ala sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me kuptimin e sahabeve Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, Aliut dhe sahabeve të mëdhenj